Po viso šito Paulius iškeliavo iš Atenų ir nuvyko į Korintą. Čia jis sutiko vieną iš Ponto kilusi žydą vardu Akvila su žmona Priscile, neseniai atsikėlusius iš Italijos. Mat Klaudijus buvo išleidęs įsakymą visiems žydams išsikraustyti iš Romos. Jis apsigyveno prie jų ir Kadangi mokėjo bendrą amatą, pasiliko ten ir ėmė darbuotis. Jie vertėsi palapinių audimu. Kiekvieną šabą Paulius kalbėdavo sinagogoje įtikinėdama žydus ir graikus. Atvykus iš Makedonijos Silui ir Timotiejui, Paulius atsidėjo vien žodžio tarnystei, liudydama žydams, kad Jėzus yra Mesijas. Jiems nesiliaujant prieštarauti ir pikžodžiauti, jis nusipurtė drabužius ir tarė. Jūsų kraujas tekrintant jūsų galvų. Aš nekaltas ir nuo šiol eisiu pas pagonis. Ir pasitraukęs iš ten persikėlė į vieno dievo baimingo vyro vardu Ticijaus Justo namus buvusius šalia sinagogos. Tuo tarpu sinagogos vyresnysis Krispas su visais savo namais įtikėjo viešpatį. Ir daugelis korintiečių klausydamiesi Pauliaus prieėmė tikėjimą ir pasikrikštijo. Vieną naktį viešpats regėjime prabilo Pauliui. Nebijok, kalbėk ir netylėk. Aš esu su tavimi ir niekas nesikėsins tau kenkti, nes šiame mieste daugel žmonių manieji. Taigi jis ten pasiliko metus ir šešis mėnesius, skelbdamas jiems Dievo žodį. Galionui būnant Ahajos prokonsulu, žydai visi kaip vienas sukilo prieš Paulių, nusitempė jį į teismą ir ėmė skūsti. Šitas žmogus įkalbinėja žmonės garbinti Dievą įstatymui priešingų būdu. Pauliui besirengiant prabilti, Galijonas tarė žydams. Jei tai būtų koks nusikaltimas ar piktas darbas, aš, žydų vyrai, deramai ir kantriai jūsų paklausyčiau. Bet kai kyla ginčas apie mokymą, vardus bei jūsų įstatymą, spręskite jūs patys. Tokių dalykų teisėjas būti nenoriu. Ir pavarė juos iš teismo. Tada visi graikai užpuolė sinagogos vyresnįjį sosteną ir teismo akise jį sumušė. Galijonas į tai nekreipė dėmesio. Paulius pasiliko Korinte ilgesnį laiką. Paskui atsisveikino su broliais ir kartu su Priscile bei Akvilu iškeliavo į Siriją. Kenhrėjoje jis nusiskuto galvą, nes padarė įžadą – Atvykęs į Efezą jis atsiskyrė nuo palidovų, nuėjo į sinagogą ir ėmė skelbti žodį žydams. Jie prašė jį pasilikti ilgesnį laiką, bet jis nesutiko. Ir atsisveikindamas tarė, jei Dievas panorės, aš vėl atvyksiu pas jūs. Ir iškeliavo iš Efezo. Atplaukęs į Cezarėją ir išlipęs į krantą, Paulius pasveikino bažnyčią ir patraukė į Antiochiją. Šiek tiek pabuvęs, vėl leidosi į kelionę, eidamas per Galatų kraštą, per Frygiją ir stiprindamas visus mokinius. Tuo tarpu vienas žydas vardu Apolas, kilęs iš Aleksandrijos, atvyko į Efezą. Tai buvo iškalbingas vyras, puikiai išmanantis raštus. Jis buvo pamokytas viešpaties kelio, kalbėjo su užsidegimu ir rūpestingai mokė apie Jėzų, nors te pažinojo Jono krikštą. Jis drąsiai ėmė skelbti sinagogoje. Išgirdę jį kalbant, Priscilė ir Akvilas pasikvietė pas save ir nuodugniau išaiškino jam Dievo kelią. Kai Apolas sumanė vykti į Ahają, broliai jam pritarė ir parašė mokiniams, kad jį priimtų. Nuvykęs tenai buvo labai naudingas per malonę įtikėjusiems. Mat jis viešumoje smarkiai sukirsdavo žydus, išraštų įrodydamas Jėzų esant Mesiją.